Esperanto vivas kaj kreskas. En la reta libera forumo jus oni diskutas ĉu Esperanto degeneras. Tion shaine kredas kelkaj sufiĉe junaj movadaj aktivuloj, kiuj evidente ĉe si mem konstatas ne tre altan lingvo uzon cae nun plendas che la hodiauai circonstansoi malfavoras esperanton tiel, che gia evoluo ne nur estas premsata, set che gi degeneras. Set necessas clare distingi inter iunai, ancora un espertai esperanto parolantoi, cae la netre granda nombro despertai esperantistoi kiui ja active accelas la evoluon de la lingvo. Tiu evoluo ocasas per originala vercado cae per traduca laboro. Tre laudinda estas ci rilate la activado en Wikipedia. Por mi exemple, Wikipedia ofte servas kiel vortaro por terminoi kiu in mine trovas en miai vortaroi. Dum multai iardecoi, la diversai por exterlandai radiostazioi liveris gravan contribuon por la plua evoluo de Esperanto. Nun plei multai el ili mutigis, cai tio ja postlasis truon, kiu estas stopenda, por eviti che esperanto an lingve glitu malsupren. Set diversai retradioi transprenis tiun funccion. Inter ili trovigas nelaste la esperanta retradio. Plei gravas che en tiu laboro oni nenur occupigiu pri temoi cae textoi el pasintai epocoi, sed che esperanto respegulu ancau la hodiauan vivon. Dum mia nun prescau deciara laboro por la esperanta retradio, mi constatis che esperantistoi preferas occupigi pri temoi el pasintezzo, cae che ili hesitas occupigi pri nun tempai temoi. Tio compreneble ja estus granda defio, char oni nenur devas esti suffice competenta, por pritracti temon en aina lingvo, sed ancau la bona stilo presentas defion. Tial la esperanto organizoi parolas pri profesiai esperantistoi, sed la finanzae rimedoi de la organizoi appena permessas la dungon de profesiuloi. Ni devas do, vole ne vole, contentiginin per bon volai esperantistoi, quiui estas cae competentai en iu certa faco, cae quiui regas la lingvon tiel bone, cae ili capablas verci alt nivelae textoin en esperanto. La consequenzo el tiu situatio estas, che temas cefe pri pensiuloi en suffice riciae landoi, quiui besonas senso donan cae ciui ne besonas cromain en spesoin por povi fari tion. Cae la interreto jahodiau ebligas internazian cun laboron, cae tiel, esperanto, povas profiti sian atuton, ciel internazia lingvo. Mi bone comprenas, che estas el reviga sperto por iunai homoi, ciui credas, che la hodiaua mondo appartenas al ili, sed ili devas constati che ili ancora ne disponas pri la necessa espertoi por vere atingi tion. Tamen, spertoi estas hodiau ec pli gravai ol iam ein antaue, char la mondo farigias pli cae pli complexa. Ni povas solvi tion problemon per pli da intergenerazia cun laboro. La maiuna generazio subtenu la iunan en la sencessa plibonigo de la mondo. Tiam ambau flancoi profitas.